Halo! Halo, siema wtedy, ryba na linii. Siemasz ryba, jak żyje? Spoko, człowieku. Dzwonił do mnie pacjent, impreza jest grana, sobota, wiesz o to chodzi, nie? Spoko, jaka impreza? Jakaś stary, nie wiem, zaraz do mnie przekręci, to no, przekręcę do ciebie, wiesz o co chodzi, nie? No luzaku, czy kolega tu z numerem jestem. No, numer się też wkręci, człowieku, no proste, nie? No to spoko, daj telefon do mnie zaraz. No, dobra, to daję za chwilę, człowieku, nara. No to nara, nara, nara. Ty, numer, dzwonił Ryba, mówi, że ma jakąś imprę, No co ty, no co ty, no serio? Stary, kurde, jaki to jest? No serio? stary, no luzaka, wkręci nas, chyba zaraz zadzwoni, człowieku. Jakiś pacjent, wiesz, no ten jest wkrętka, człowieku, zajeboza.